эцэг нь түүнийг мэдэх дүүрэн мэдлийг дотор та нарт миний ухаан хийгээд нэлжлийн сүнсийг өгөх юм. Та нарын зүрхний бэлмий гээгүүлэгдэг. Thank you. эзэн та нарт хамт байх гомтгой. Матемсний тагу сэмэдэний ариунлаас хүн шүнжлээ. Эзэн минь сүлж олон тань байх болтугай. Есүс тэрэнд сүргэлт жүллээр дахин айлдсан нь Тэнгэрийн хаанчлалыг Фүүгинхээ хүрмийн найр хийсэн хаантэй жүллэж болно. Тэрээр хүрм найранд үргэлжсэн хүмүүсийг дуудахаар зарснараа игээсэн боловч тэрээр хийг хүссэнгүй. Тэр дахин үзэгтэн би цоогоо бэлтлээ. Үхэр ба бордсон маллаа гаргаж бүгд бэлэн болов. Бүрэмд морлон ирэ гэж үрэгдсдэд хэл гээд өөр зарц нарыг илгээв. Гэтэл тэд үл томслон өөрсдийнхөө мөрөөр явж нэг нь тарьян талбай руугаа нөгөө нь наймандаа явав. Бусад нь зарц нарыг нь барин авч доромжлон гутаагаад алчив хаан уурлаад тэргүүдээ илгээн тэр алуурт алууртыг пнөөгөөд утиг нь галтан шатав. Тэгээд тэр сарц нартаа хүрэмплэн боллоо. Харин үрийг тагсад маань цогсгүй хүмүүс байжээ. Тиймээс тандрыг гол гудамжаар явж таардсан болохоно хүрэмт морилон ирэхийг өөр гэхэд тэр зарцнаар гудамжинд гарч таардсан сэг мөх бүтээг төглөөлөө. Хүрэмтэн хим цочдоор төрчээ. Кан цочдыг харахаар орж ирээд хүрэмийн хувцас өмсөөгүй нэгэн хүнийг харж түнд андмин чи хүрэмийн хувцасгүйгээр хэрхэн энд орж ирэв? Гэхэд тэр үг дуугүй байв. Тэгтэл кан альбад нартаа гарыг лэгүн плэт гаднаахран пэдхай тент уйлан шүд хайрхан буй гэжээ. Учир нь дуудсан нь олонц сонгогдсон нь цөөхөн гэзэл яав. Эцний үг Христ минь цаашаа магтаал танд байх болтугай. Тэмэцгэн үү? За өнөөдөр сонссон энэ сургаалчлнээс сони хүмүүс гарч байгаа таяд тий. Тэр найранд үрдсэнд тэнд явахыг хүссэнгүй тий. Харин тэр нь хич юм байсан. Нарийн явах нь угаасаа барт юм тий партиараа явж бүлэн харин тэз сонин бэ нарант байвал нарант явбал тэнд юу байдгүй аттай хоол байгаа тий бас хүчмжинд юу тоглон тиймэрхүү юм хийн тий тэгээд найранд ерөн тийм гоё юм байна харин энэ найр нь зүгээр энгийн найр биш хаан бэлдсэн найр хаамталсан найранд бидний бодлоос илүү гоёон байх афга кино дээр гардаг тийм юмас арай илүү дээр байх тий. Тийм нарийн очиж үзсэн үү? Ер нь харин явмаар байна тий бай боломжтой байваа. Тий. Харин тэд яваагүй яагаад яваагүй вэ? 자리면 타량 탈바이로 로가 얍승티 아시 하루 얍승 같고요. 디 자리면 한 얍승 음, 디 나이 나이 만다 얍상 디 맞스 용포들다 가라 디 인게 다시 하라 벌리승네 디게 자 인게 올 아직 대배발 볼른 디게지 볼른 하린 자리면 яасан бэ? Зарснарыг барин авч дарамжлаад утаага таасан. Тийм ийм юм болохгүй. Болохгүй тий. Энэ сохны хүмүүс э, дэлхий дээр байна. Тэгвэл байгаа <laughs> бодлоготой байна тий. За энэ нь бидний бодит хамдраг биш Тэнгэр бүрийн хаанчлалын талрыг даяад зүйлж байгаа Тэгээ Тэнгэр байн биеийн төлөө энд найраа бэлдсэн байхгүй юу? Найраа бэлдсэн. Тэнгэр бүрэн бэлдсэн тэр найран дээр юу байг авэ? Амттай хоол байна уу? Магадгүй үнээс илүү гоё байг хаа. Тэнгэр бүрийн хаанчлал Бэдсэн Тэнгэр апраны хаанчлалыг бэлдээд биднийг үрж байна. Тэнд үзвэр амтхлаас илүү гоё сэнгэн байга баха. Тэгээд хаан бэлдсэн тэр найрын зүгээр хэдэн өдрөө хин байха. Тий харин Тэнгэр апран бидэнд бэлдсэн тэр найр гэвэл үргэж үргэж юм. Тий тусахгүйгээр юм тийм цэнхэн азраатай найдад бидний төлөө бэлдээд өрж байна. Харин ийм өрдсөн хүмүүс ер нь үнийг яа үнд яаж ханддаг вэ? Хүмүүс бүгдээрээ партирлын аваад явъя гэдэггүй. Отуртэй. Отуртэй зарим нь ажиллахаар явах хэрэгтэй гэд борлын тий. Зарим нь зарим нь ийм юм мэдээ дамжуулж өгч байгаа хүний хүнд хүнийг торомжтой тоодохгүй. Тэгэхээр торомжтой зарим газарсан зарим өрсөн тийм хүнийг айдаг байв. Өтөвтэй иймэрхүү байна. Тэгээд бид бидний бидний амтлыг хэрэгэн санацгай. Бид ийм сайн мэдээ яаж бүлээн авч байгаа вэ? Тэнгэр бүрийн хаанчлалд тийм найранд үрдсэн гэж сонсоод баяр төрөлэн аваад явах хүсэж гинөө. Тэнд орохын тулд сайн учраас pertence. Perticinou? Mitayet Rüzür, ilginizine çıkıyor.